Još kulture. Masu. Mas. Masu. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. Kao što je i sam dobro poznati džingl najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Kulturaljka. Večeras je u studiju sa mnom organizatorica festivala Movie Activism Bela Bračko Milešević. Bela, dobro večer i dobrodošla. O, hvala ti. Za početak, možeš li nam predstaviti festival ukratko? E, pa Movie Activism je zapravo putujući festival e, dokumentarnog filma koji najčešće prikazuje aktivističke dokumentarce i koji za svoj cilj ima povezati lokalne zajednice i progovarati kroz te filmove o problemima. Također to je i putujući festival. Da, to je putujući festival, što bi drugim riječima značilo da festival ima gradove partnere diljem eh, međunarodne gradove partnere koji potom organiziraju festivale u svojim gradovima. Da li je ovo prvi put da se organizira ovaj festival ili eh, Ovaj festival ove godine će se organizirati treći put. Eh, oće biti treće riječko izdanje koje predvodi udruga Film Aktiv. Što se očekuje posjetitelje festivala? Pa s obzirom na to da imamo dva filma koja prikazujemo i uh, uz to imamo i popratni program, očekujemo posjetitelje da posjete, pogledaju filmove i kasnije ostanu s nama na diskusiji u kruglom stolu koji će se odviti u četvrtak i na razgovoru sa protagonistom filma koji će se odviti u subotu. Kao organizatorica ovog festivala, zašto misliš da je važno da ljudi posjete ovaj festival? E, pa smatram da je izuzetno važno da ljudi posjete ovaj festival zbog same naravi ovog festivala, dakle e, da bi u našoj lokalnoj zajednici progovorili o temama koje smo mi selektirali kao onima koje smatramo da su važne i da zapravo s njima vidimo da li su to teme o kojima oni žele raspravljati ili ne. U kojim temama se to sve radi? A, pa u, četvr, u, pardon, u petak 13. E, e, prosinca e, projecirat ćemo film Volar u koji prikazuje priču rodno uvjetovanog nasilja, odnosno nasilja nad ženama. Tako da ćemo nakon samog, same projekcije održati okrugli stol na temu filmske reprezentacije rodno uvjetovanog nasilja na kojem će sudjelovati Lorena Zec iz SOS Rijeka i Iva Davorija iz Paritera. A to, taj okrugli stol moderirati ću ja a druga tema e, se bavi pokretom prava stažista diljem cijelog svijeta. E, to je u filmu koji se zove Call Me Intern, koji ćemo pustiti e, u subotu 14.12. I zapravo taj film želi progovoriti o problemu neplaćenog rada. Ko je sve pozvan na te okrugle stolove? Ko se može sudjelovati u e, Na okruglom stolu može sudjelovati svaki od posjetitelja koji potaknut gledanjem filma pronađe neki razlog kojim bi možda želio raspravljati ili doprinijeti samoj raspravi. Dakle, neke, neka okvirna rasprava biti će vođena u samom pogledanom u filmu, no s druge strane e, govoriti ćemo i o samoj filmskoj reprezentaciji nasilja općenito i e, možda iznijeti neke zaključke na što treba paziti prilikom snimanja filmova o toj tematici. Vrijeme je da idemo na jednu glazbenu pauzu, poslušat ćemo Daniela Caesara, Her i Best Part. sweetest thing. Won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Slušali smo Daniela Caesara, Her i Best Part, a mi se vraćamo kulturaljci. Još jednom za sve oni koji su se tek sada uključili, večeras je u studiju sa mnom organizatorica festivala Movie Activism, Bela Bračko Milešević. Bela, još jednom dobro i <laughs> dobrodošla. Pozdrav, hvala. U prvom dijelu intervjua malo si nam pojasnila o čemu se to radite, kakve teme i koji sadržaj očekuju posjetitelje, no sve one koji su čuli ovaj naziv i vidjeli su plakate po gradu i obavijesti po Facebooku, ali nisu sigurni gdje i kada se održava, pa gdje i kada možemo naći Movie Activism. A, movie održati će se ovaj vikend, dakle u petak i subotu, petak 13. prosinca i subotu 14. s početkom u 19 sati u galeriji Filodramatike. Organizirala si ovaj event sama. Da. Za početak <laughs> svaka čast. Kako je to organizirati ovako veliki događaj biti sam? E, pa nije zapravo niti toliko komplicirano, ima različitih etapa i trajalo je ono nekoliko mjeseci, nije bilo <laughs> preko noći, a svakako ne bi uspjela bez podrške svih drugih članova u drugi Film Aktiv i bez podrške Milana samog jednog od samih inicijatora festivala Movie Aktivizam. Možeš li možda za neke studente koji planiraju u budućnosti pratiti tvoje korake, e, koje su to etape, kako je to sve izgledalo? E, pa dakle prva stvar eh, koja je eh, bila u samom, eh, u samom je bila selekcija filmova. Dakle, ja sam imala osam filmova od kojih sam trebala izabrati koliko god sam htjela, ali nekakav kriterij za izbor filma bio je fokusirati se na neki problem koji bi možda bio važan u lokalnoj zajednici u kojoj će se taj film prikazati. Odnosno, neki problem koji bi lokalna zajednica rado popričala o tom problemu potencijalno ga probala riješiti. Ja sam s obzirom na velike kampanje koje su se dogodile u Hrvatskoj koji ove godine po pitanju nasilja nad ženama odabrala jedan film koji govori upravo o tome, a s druge strane odabrala sam film koji e, priča o e, neplaćenom radu, zato jer svi jako dobro znamo kamo je ovaj sustav volontiranja i svi ostali sustavi e, neplaćenih praksi otišao u Hrvatskoj i u svijetu. Bela, za kraj, s obzirom da je ovo studentski radio, što biš poručila svim studentima koji ove teme smatraju možda i nevažnjima, jer svi znamo da postoje studenti koji nisu toliko zainteresirani za neki aktivizam? <laughs> Jasno. E, pa ja e, prije svega mislim da netko ne mora niti nužno biti zainteresiran za aktivizam, da dođe i pogleda ove filmove. Filmovi su stvarno jako dobri, e, prepričavaju prekrasne priče protagonista koji ih nose i jako su dobro tehnički izvedeni, tako da definitivno su dobri za pogledati, a prilikom <laughs> gledanja možda nekome padne na pamet e, i aktivistički promisliti o samom filmu, odnosno probati se boriti za rješavanje silnih nepravda s kojima smo suočeni u svijetu. Bela, hvala ti puno što si došla. <laughs> Još jednom ovo je bila Bela Bračko milešević organizatorica festivala Movie Activism. Nadam se da će festival imati veliki uspjeh. Hvala ti puno. S ovima smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Kulturaljka. Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Mas. Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture.